Di ka na dapat magtanong pagkat alam mo naman Na ang bawat tao'y talagang ganyan Nagtatrabaho ng maayos para may kikitain Araw-araw nagluluto para may kakainin May pangarap sa buhay na gustong matupad May sariling prinsipyo at responsibilidad Naliligo, kumakain at nagpapahinga Pag may problema, laging nakatunganga Kahit magkapatid, may iba't ibang ugali Mahirap mong hanapin ang bawat kiliti Merong mabuti at merong masama Merong mayaman mahirap at dukha Ang bawat isa ay may iba't ibang anyo na ating makikita May pangit at may gwapo, merong komedyante at merong pasensyoso May laging cool at mayroon ding abusado Ba't may nagagalit? Bakit may masaya? At may nasasaktan? Ganyan ba ang buhay ng bawat tao sa mundo? At may nakasimangot At may humahalakha napapaiyak Ganyan sa mundo? May tao namang mo maintindihan Gusto niya lagi siya pinapakinggan Pag natatalo sa usapan madaling magalit Naninira sa kapwa laging naiinggit Meron ding pahuhuli sa mga uso ngayon updated sa style ng bagong henerasyon Meron ding nang gagaya lagi nagpapasikat Ang daming talento, hindi naman sumikat Araw-araw, merong namamatay na tao May sangguding na isilang sa bawat minuto Kanya-kanyang lingwahe at pananalita Iba't ibang relihiyon, iisang paniniwala Merong di nagkakaisa at may nakikipaglaban May nakikipag-away kahit walang dahilan Kayo mangi ka man, lahing itim mo puti Sana magka Ba't may nagagalit? Bakit may masaya? At may nasasaktan? Ganyan ba ang buhay ng bawat tao sa mundo? At may nakasimangot At may humahalakhak May napapaiyak Ganyan ba ang buhay ng bawat tao sa mundo? Ingon anak gidi ay ang kada tao Ingon anak gidi ay kasubra imong garbo Ingon anak gidi ay di ka mo pasaylo Kumawat ang kas pagtawag mawala imong respeto Dinis ka may dato may kabos Na ay mapahintas o na asay magpaubos Na ay perming malipayo, na asay magulano Na ay perming busog, dagang sa walay kaon Na ay nanginahang lang pero ang uban walay kahatag Na Napoy abunda, pero dilin jud mo hatag Naipis kay og lawas, na asay masakit to Na apoy maayong taon, na asay panggulod Tagsa-tagsa nato lain-lain o batasan Kada Pinoy, lain-laing sinultihan Na ay Tagalog, Waray o Ilonggo, Chabacano, Muslim, Bisaya o Ilocano Ba't may nagagalit? Bakit may masaya? At may nasasaktan? Ganyan ba ang buhay ng bawat tao sa mundo? At may nakasimangot At may humahalakhak May napapaiyak Ganyan ba ang buhay ng nagagalit? Bakit may masaya at may nasasaktan? Ganyan ba ang buhay ng bawat tao sa mundo? At may nakasimangot at may humahalakhak May napapaiyak Ganyan ba ang buhay ng bawat tao sa mundo? Ba't may nagagalit? Bakit may masaya at may nasasaktan? Ganyan ba ang buhay ng bawat tao sa mundo? May nakasimangot at may humahalakhak May napapait